Neka je salavat i selam na Muhammeda na njegova sahaba i njegovu čestitu porodicu i na sve one koji budu slijedili u dobročinstvu do sudnjeg dana. A zatim, braćo, Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na svakom stanju. Ali ovo stanje danas, kroz koje prolaze muslimani u čitavom svijetu, je jedno od, može biti, najgorih stanja u koje su ikad muslimani zapali jedno od najtežih, jedna od najtežih situacija u kojoj su muslimani ikada bili kroz čitavu svoju istoriju. U ovakvoj situaciji, kad ljudi vide koliko su duboke rane koje zadobija umet, koliko su žestoki napadi od njihovih neprijatelja, koliko su uporni neprijatelji ovog dina u svojim spletkama i spletkarenjima. S druge strane, insan kad vidi koliko su muslimani razjedinjeni, koliko su slabi, koliko je obuzela beznadežnost, beznađe, slabost i tako dalje, na svo to stanje insan kad pogleda, često se kod nekih pojavi tuga, ko što i treba da bude tuga, ali tuga koja za sobom povlači često razočarenje, gubljenje nade u Allaha subhanahu wa ta'ala, u pobjedu, gubljenje nade da će ikad muslimani i islam povratiti svoj ponos i svoje mjesto koje mu pripada. Zbog ovoga zbog ove fitne i drugih brojnih fitni koje, se, koje su u toku i koje se samo smenjuju jedna iznad druge i za druge, uz Allahovu pomoć pokušat ćemo da skrenemo pažnju kako se treba postaviti u ovakvim teškim situacijama i kako je ispravno razmišljanje, a kako je neispravno razmišljanje. Pa bez obzira koliko je teška situacija i bez obzira kakva su stanja, Mi moramo vjerovati da je ovaj ummet ummet bereketa. Bereketa koji je Allah subhanahu wa ta'ala u njega spustio. Da je ovaj ummet ummet kojim je Allah subhanahu wa ta'ala obećao pobjedu. Da je ova vjera vjera sa kojom je Muhammed sallallahu alejhi wa sellem poslan da je uzdigne iznad svih ostalih vjera. U to moramo vjerovati moramo vjerovati da će ovaj umet pobijediti onda kad se na Allaha istinski osvane i onda kad uradi ono što mu je naređen. Kad izvrši ono što je Allah stanova teana naredio. Tada će umet vratiti svoj ponos i vratiti svoje vodeće mjesto koje mu pripada. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je poslao Muhammeda sallallahu alaihi sallam i poslao ovu objavu i ovaj šarijat i ovaj zakon objavio ovom umetu da budu vodeći u svijetu. Da budu vodeći u svijetu. Pa šta je prvo što treba umetu da uradi? I šta je prvo čemu treba da se vrati? Prvo čemu treba da se vratimo svi, cijeli umet, jeste Allahova knjiga i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Allahova knjiga i sunnet رسول صلى الله عليه وسلم ومن يعتصم بالله فقد هدي ila siratin mustaqim ko se Allaha bude držao on je upućen na pravi put ko se Allaha drži on je na pravom putu taraktu fikum kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu taraktu fikum shay'an shay'ain lan tadillu ba'dahuma ostavio sam među vama dvije stvari nikad iza njih nećete zalutati. Kitab Allahi u sunneti. Allahu u knjigu i moj sunnet. Znači, tu je uputa. Tu ko hoće da, da zaluta, eto, tu je uputa. Ko se toga bude držao, neće nikad zalutati. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi sallam u hadithu, Al-Bad ibn Starije, radijallahu an, koji prenosi, da je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, innahum Men jeriš minkum ba'di fa se era ihtilafen kefira. Ko bude poslije vas, posti mene od vas živi, vidjet će brojna razilaženja. Fa alaikum bi sunnati. Vi se onda držite mog sunnata. U sunnati il hulatan ir rašidin al mahdijin. I sunnata pravednih i upućenih halifa. Nasljednika. Pravednih i upućenih nasljednika. Čijih nasljednika? Nasljednika Allahu poslanika sallallahu Toga se držite. Abdu alejha bin nevađi. Držite se toga zubima. Abdu alejha bin nevađi. Toga se držite zubima. Zašto? Da ne biste zalutali. Da ne biste zalutali. Toga se držite zubima. O iakum vam ohdatatul umur. A teško vama i izmišljanje novih stvari. Teško vama od novih izmišljenih stvari. Fa inna kulle bidatin varale. Zaista je svaka novotarija zabluda. Zaista je svaka novotarija zabluda. Ovi ajet i ovi hadithi nedvosmisleno upućuju da je Kur'an uputa i da onaj ko se bude vraćao na Kur'an, ko se bude vraćao i išao putem sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam, da neće zalutati. Vađid je, vajid je u svemu se vraćati na Allahovu knjigu i na sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Braćo, vađid je u svakoj situaciji kad si je najljepši, u najvećem rahatluku i izobilju, i na najlagodnijoj, u najlagodnijoj situaciji, vađib ti je se vratiti na sunet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. A šta misliš koliko ti je vađib da se vratiš na Kur'an i na sunet, onda kad se namrače fitne i kad se ne vuku oblasti crni i fitni. Šta misliš koliko ti onda vađib da se vratiš na, na Kur'an i na sunet? Jer baš tad I baš zbog toga je objavljena knjiga. I baš zbog toga je bio poslanik sallallahu alaihi sallam među ljudima. Hodao, živio, borio se, trgovao, ženio se. Zbog toga da kad se se pitne, da onda ti razabereš i da onda budeš razborit i da onda pogodiš istinu. Kad oni koji, smutljivci koji rade među ljudima uspiju pomiješati istinu sa lažima, da onda ti na osnovu Kur'ana i Sunneta razabereš i da, da razaznaš šta je pravi put od krivog, baš sad. Jer vidi, Allah subhanahu wa ta'ala, kad je spustio Adema na zemlju, šta mu je obećao? Kad ga je spustio na zemlju, fe ima jehtijennekom minni huden, a od mene će vam dolaziti uputa. Vidi, evo sad spustan, spušteni ste na zemlju da biste živili na zemlji, od mene će vam dolaziti uputa. Femeni tebe ahudaje tera je vilu vera ješpa, pa ko bude slijedio tu uput koja od mene dođe. Baš zato je došla ta uputa, da se slijedi. Ko bude slijedio tu uputu koja od mene dođe, neće zalutati i neće biti nesretan. Pa ti ovdje Allah subhanahu ta'ala odmah objašnjava da nećeš zalutati i šta, a onaj ko zaluta bit će nesretan. Fena je bilu vela ješka neće ni zalutati ni biti nesretan. Šta znači? Ko zaluta da je nesretan. A šta i opet znači? Ko bude slijedio Allahovu knjigu, juput od Allaha ko bude slijedio, neće ni zalutati ni biti nesretan. Eto, to je recept. To je uputa. I ovaj recept je važiti za sve ostalo što se može govoriti na ovu temu. Sve obuhvata. Pa ako kažem poslije toga šta još umet treba da uradi, treba umet da se pokaje. Kako znamo, kad se vratim na Kur'an i na sunnet, vidit da Allah subhanahu wa ta'ala svoje opomene i svoje kazne šalje rad čega? Da bi se umeti vratili i pokale, pokajali. Pa vađiv nam je da se pokajemo. Pogotovo kad se spuštaju fitne i kazne. Jer ovo je fitne i ovi, ovo rasulo i ovaj nerije. Nije ništa drugo do Allahova kazna ovo, ova nadmoć neprijatelja, tehnička, vojna i tako dalje, politička, nadmoć neprijatelja islama, nije ništa do drugo do kazma. Pa kad se spusti kazma, odaj najpreće baš tad, najviše, vađiv je kajati se od svih grijeha u svim situacijama, ali baš tad je najveći vađiv. I najviše treba da se vratimo Allah subhanahu wa ta'ala Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o prijašnjim umetima. فَلَوْ لَا إِذْجَاءَهُمْ بَرْسُنَا تَضَرَّعُوا A zašto nisu? Ili da su Bogdom, kad im je došla bez kazna, kad su vidjeli Allahovu silu, da su se Bogdom pokajali, da su se Bogdom Allahu vratili. Zašto se Allahu nisu vratili? Kad su došli, došle Allahove subhanahu wa ta'ala opomene, zašto se nisu vratili? ولكن قصد قلوبهم ali njihova srca su otvrgla. Pa ne razaznaju Allahove opomene, ne prepoznaju. Ne obraćaju pažnju na njih. Ozejene lahumu šeitanu makanu i amelun i šeitan im je uljepšao ono što su radili. Da je to dobro. Da baš tako treba da radi. A ono baš zbog toga što su to radili, dolazili su im opomene. Ispuštala se Allahove subhanahu wa ta'ala kazne iza kazne, opomena iza opomene ne bi li se Allahu subhanahu wa ta'ala vratio. I to je drugi važiv. To je prvenstveno važiv. Da se pokajemo od svega što je prepravilo umet. Da se odreknemo onoga što je preplavilo umet od širka, od kufra, od velikih grijeha, kamate, zinaluka, zulma, raznih oblika zulma, nepravde, tlačenja, iskoristavanja, da se pokajemo od svih javnih grijeha i da se svega toga odreknemo. Jer sve ovo što smo nabrojali i drugo što nismo spomenuli, su prvi znakovi da se spušta Allahovo prokletstvo i kazna. Kad se takve stvari prošire u jednom narodu, je, to je znak da se na taj umet spušta Allahova kazna i Allahovo prokletstvo. Da se vratimo od toga i da se brzo Allah subhanahu wa ta'ala pokajemo poslije svakog grija i da se odreknemo i prestanemo činiti javne grije i da drugi na to upominjem. Da se pokajemo Allah subhanahu wa ta'ala od toga što ne pozivamo Allah subhanahu wa ta'ala. Da se pokajemo Allah subhanahu wa ta'ala što ne sprečavamo zlo i ne postičemo na dobro. Da se od tih velikih grijeha pokajemo. Da se pokajemo Allah subhanahu wa ta'ala i da se odreknemo od onih koji sude mimo onoga što je Allah stano tada objavio. Od toga je potrebno se pokajati. Potrebno je se od toga pokajati. Na to je potrebno upozoriti. I pozvat ljude da se od toga kaju. I da se Allahu vraćaju. I onome što je Allah objavio da se tome vraćaju. Da se ostave ta guta. I suda i, i vladanja po onome što Allah stano tada nije objavio. Zatim, šta nam je obaveza i šta trebamo uraditi? Trebamo gledati u istoriju. Jer istorija se ponavlja. Ako čitaš istoriju od Ibn Ibnul Efira, Rahimahullah Ta'a, ili čitaš početak i kraj od Ibnul Kefira, vidjet ćeš na koliko mjesta i u koliko situacija i u kakvim sve situacijama se spominju pojedina mjesta islamskog svijeta pa ćeš vidjeti šta se sve dešavalo u centru islamskog svijeta, u Bagdadu, šta se sve dešavalo u Kudsu i koliko puta su spomenuti kroz istoriju. I kakve su sve beznadežne situacije bivale i dešavale se. Ali Allah subhanahu ta'ala svaki put iz svake te situacije dao da se umet ponovo oporavi i ponovo ustane na noge pa da čitaš istoriju i da vidiš da Allah subhanahu wa ta'ala je svaki put davao pobjedu ovom umetu. Kad god se dešavale takve situacije, ponovo je Allah subhanahu wa ta'ala davao izlaz. Na rukama oni koji su se Allahu vratili, koji su se Kur'anu vratili, koji su se vratili sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od tih koji će se vratiti koji su se vratili Allahove knjizi sunnet Rasula sallallahu alaihi sallam. U svim velikim i malim stvarima svakodnevnog života. Da tu tražimo uputu. Da ne tražimo uputu kad osjetimo opasnost od neprijatelja sa istoka i zapada. Da ne tražimo uputu u govoru dnevne politike da ne tražimo spas i uputu u govorima i međusobnom svakodnevnom, međusobnom dnevnom političkom nadmetanju i natjecanju i borbi. Da ne tražimo tu uputu. Da tražimo uputu kod Allaha, a Allah nam je uputu dao. Samo ako je hoćemo. Samo ako je hoćemo. Ona je ispred nas. Do nas je samo da je čitamo i da je slijedimo ovo slijedjenje Kur'ana i sunneta, koje sam spomenuo, to nije da to bude riječ da se njome ispiru usta i da se njome zamažu oči slušalcima. Ne, nego istinsko slijedjenje Kur'ana i sunneta. Istinski rad po onome što je u Kur'anu i sunneta. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od takvih. Zatim, ono što je potrebno da uradimo jeste da se koristimo iskustvima tuđim. Jer to rade pametni. Da pokušamo biti od pametni. Da se koristimo tuđim iskustvima. I da uzimamo ibrat iz onoga što se drugima događa. Da se to nama ne bi dogodilo. Jer onaj koji je sposoban i buda, i budom prati šta se događa. I kad se nekome nešto dogodi, zna šta je on prethodno radio. Pa poveže te dvije situacije. I zna da mu ono što je ga stiglo nije ni zbog čeg drugog, nego zbog onoga što je prije toga uradio. Takav postaje sposoban da iskoristi priliku kad mu se, i šansu kad mu se otvori. Da prepozna svoju šans i postaje sposoban da prepozna opasnost prije nego što se desi. I postaje sposoban kad prepozna tu opasnost, da je izbjegne i da je se sačuva. I molim Allah subhanahu da nas učini od takvih, od razboritih, koji razmišljaju, stvari posmatraju i prepoznaju svoju šansu i prepoznaju šansu svoga neprijatelja i prepoznaju opasnost prije nego što se desi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od Zatim, ono što je nužno potrebno da svaki od nas ima na umu da je sudbina zuluma i nepravde propast. Da je sudbina zuluma i nepravde propast. Toga moramo biti duboko svijesti. Prije svega što sami nećemo činiti zulum. Jer ćemo biti svjesni ako budemo činili zulum, da nam slijedi propast. S jedne strane. S druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala je opisao put i kraj zulumčara kroz Kur'an, govoreći o prethodnim umetima i prethodnim zulumčarima. Pa pogledajte kako su svršili i kako su skončali i pogledajte šta im Allah obećava na ahiretu. To je sudbina zuluma. S jedne strane. S druge strane, da zlom koji nam se čini i koji trenutno trpimo i podnosimo, moramo shvatiti da tom zlomu dolazi kraj. I da je njegov kraj katastrofa. U to moramo vjerovati. I da taj zlom ne može trajati. Ne može obstati. Zlom Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti. Znači, Zolom ne može trajati i ne može obstati. Njega će Allah subhanahu wa ta'ala uništiti. U to čvrsto moramo vjerovati. I moramo pogledati kakav je, kakav je kraj zoloma. I od zoloma se prvi pokaja. A onda znati da ovaj zolom koji nam se čini, koji nam se čini svakodnevno, ovaj ogromni zolom, da je njegov kraj katastrofa. Da je njegov kraj katastrofa. A zolma je mnogo zol koji se čini riječima, koji se čini postupcima, često braćo ne može se izmjeriti, ne može se izvagati, nema mjere kojom bi izmjerio i mogao kazati koliki je to zol. Od nepravde koja se čini od strane smutljivača, od strane zbunjenih, od strane uplašenih, isprepadanih, da su pomiješali sve. Zulom, gdje kažu za novotare koji se izjašnjavaju da su novotare, za islamsku zajednicu koja u svom statutu je naglasila da slijedi pravac maturidijski u akiri. Znači, novotarski pravac slijedi u akiri. A onda, ista ta islamska zajednica sa svojim rukovodstvom organizuje Ajvatović, djevojasku pećinu. Mjesta na kojima se čini veliki širk. Mjesta na kojima se čini mali širk. I druga brojna svetišta i dovišta i turbeta kojima se ljudi zavjetuju, u koja vjeruju, gdje odlaze i pomoć traže, sve to živi pod pokraviteljstvom te islamske zajednice i tih ljudi, da se poslije svega toga kaže da su njihove novotarije male, da su neznatne, da su nebitne i nevažne, a da se za nas kaže da smo najveći novotari i da smo mi novotari u akiru. Vraću ovo je zulom. Čiji kraj je katastrofa. I oni koji ovaj zulum čine, ja ih pozivam i nadam se da će moja riz do njih stići, da se od toga pokaju. Jer zbog tog zuluma, Allah subhanahu wa ta'ala će njima tame povećati. I njima u zabludu još više povećati. Tako mi Allaha, zbog ovog zuluma koji čine, Allah će im samo zabludu povećati ako se brzo ne pokaju. A one nisu još, inša Allah, toliko zaglivili da se ne mogu vratiti. I mi ih pozivamo, vratite se dok vam nije kasno. Zulom da se nama ne naziva ni sela i da se sa nama ne trguje i da se sa nama ne razgovara da sa nama nema nikakve komunikacije, dok u isto vrijeme ti isti daju podršku političkim partijama, koje se nadmeću i takvi će sad za vlast. I to u najveć, najveće državne institucije. Čak i ustavotvornu skupštinu gdje se donose zakon. Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala daju podršku onima koji će suditi mimo Allahovog zakona. Za koje oni sami kažu da to nije kufr koji izvodi izvjere, ali jest kufr dune kufr. Jest kufr koji ne izvodi izvjere. Pa eto ako ste rekli za njih da oni čine kufr koji ih ne izvodi izvjere, kako opet ste sa njima protiv nas? Kako to? Ako čine kufr koji ne izvedi izvjeri, pa taj kufr je veći od zinaluka. Taj kufr što ih ne izvedi izvjeri, veći je od zinaluka, veći je od ubijstva, veći je od kamate, veći je od zinaluka sa, najrođi, sa rođenom majkom, sa sestrom, veći je od ubijstva rođenog vrata i oca i sina. Eto, taj kufr koji nije i izveo izvire, kako vi kažete, je veći od svih velikih grijeha. Kako im opet lagano dadošte podršku? A okrenuste se protiv nas. Što se samo sa vama razilazimo oko čega? Što ne kažemo kao vi kufr mali, nego kažemo vallahi veliki kufr. Izašli su izvire. Pa zar nije bilo preće da budete bliži nama? Vidi, i vi kažete kufr, a i mi kažemo kufr. Nije vallahi nego licemjerno govorite te riječi. I vaše licemjerstvo otkriva sad ova podrška koju dajete političarima i stajete uz njih i zalažete se zajedno sa njima za državu koja će biti utemeljena na kufru, na zakonom mimo Allahovog zakona. Zato se zalažete. Da biste uživali na državnom budžetu, i da biste profitirali kratko na dunjaluku. Da biste se izvukli i pobjegli od opasnosti koja se nadvila nad skupinu vjernika i mu muvehida. Šta to drugo pokazuje? Osim beznađe, nevjerstvo, licenjerstvo. Šta to drugo pokazuje? Osim nevjerovanje u Allahovo obećanje. Osim nevjerovanje u Allahovo obećanje. A zulom koji činite, njegova posljedica je da će vam se zulom povećati i da će vam se mrak pred očima povećati i da će tama u koju glibite postati sve veća i sve dublja. Mi vas upozoravamo. Allah nas je počastio da to vidimo pa vas upozoramo, vratite se. Vratite se dok vam nije kasno i dok ne bude kasno. Svi oni koji se ovako ponašaju. Zatim, ono što čvrsto moramo vjerovati i na što se čvrsto moramo vratiti, jeste čvrsta vjera da pobjeda pripada mutakinima, onima koji se Allahovog puta budu držati koji se Allahovog šarijata budu držati. Da njima pripada pobjeda i kraj. I njih će Allah počastiti pobjedom i ponosom. A oni koji kad se spusti nedača, odma se pohalale sve i harane, čak ohalale se i širk i kufr, ohalale se da mogu stajati uz novatare, da mogu ih pomagati, da mogu ih kriti, pokrivat njihove sramote, a naše sramote isticat i nas javno hljagat za sve veliko i malo, i što jest i što nije, i što ima osnove i što nema, za ono što ima osnove da se uveća i poveća. E to je ono što će upravo one koji to čini u propasti. To će njih u propasti, a nama neće naškoditi. Vi ne odvraćate od nas, vi odvraćate od Allahovog dina od Allahove vjere hoćete da odvratite. I hoćete da sa ostalim ljudima, nevjernicima živi i da ih prihvatite i da vas prihvate. A Allah to neće. Allah hoće da safovi budu razvojeni. Allah hoće da borba traje. Allah hoće neki da uzme za šehide, a neki, neki da počasti pobjedom. Neki da se vrate kući sa ratnim plijenom. Allah to hoće. i bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoće. Sakulu kauli hada, astagfirullah li, volakum, voli sairi l-mu'minin, astagfiruhu iha l-mu'minun, innahu vol gafuru rahim. الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga braćo, mi moramo čvrsto vjerovati da su Allahu obećanja istina. Da je Allah subhanahu wa ta'ala obećao na mnogo mjesta u Kur'anu. Vala aqibatu lil muttaqin. Evo u samom ovom uvodu kako stalo ponavljam. Vala aqibatu lil muttaqin. Kraj pripada, pobjeda na kraju će pripasti muttaqinima. Vala aqibatu lil taqwa. Pobjeda na kraju pripada takvalukom pridržavanju Allahove vjeri, onoga što je Allah naredio izvršavanje, klonjenje onoga što je Allah zabranio, tome pripada kraj, to će na kraju pobijediti. Moramo se čuvati toga da nas obuzme beznađe, jer to znači sumnju u Allahovo obećanje. A Allah subhanahu wa ta'ala je zagarantovao Inna rusulana lahumul mansurun. Naši poslanici su pomognuti i oni će pobjediti. Wa inna jundana lahumul gharibun. I naša vojska će pobjediti. Naša vojska će pobijediti. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هو الغالبون ko Allaha uzme za zaštitnika i poslanika i vjernike, Pa zaista Allahova partija je ta koja će pobjediti. Allahova partija nije to nikakva druga partija. Pogledajte ove ajete. Allahova je partija ta koja će pobjediti. Ne smiješ gubiti nadu. Ne smiješ gubiti nadu. Oni koji misle da će pobjediti, udruživaju sa mušićom, sjedeći sa njima, izglasavajući zakone, parirajući Allahu subhanahu wa ta'ala, da će tako pobjediti, oni imaju ružno mišljenje o Allahu. A koje je to ružno mišljenje? Da Allah neće ispuniti svoje obećanje, da Allah neće pomoći svoje iskrene robove, da će Allah dat da zulom i nepravda pobjedi, da će Allah dat da nestane istine, da pobjede nosioci batina i važi, da oni pobjede, da oni budu voleći, a da će propast vjernici. Tako je njihovo mišljenje o Allahu. Ovako mišljenje o Allahu je suprotno, suprotno savršenoj Allahovoj mudrosti, savršenoj Allahovoj moći, savršenom Allahovom znanju, savršenoj Allahovoj milosti. Suprotno njegovom savršenstvu, svih njegovim savršenim i potpunim svojstvima. Allah nije takav. Ko je Allaha upoznao, zna da Allah tako ne radi i da Allah tako ne stvara i da neće tako biti. A ovo trenutno, što je politička, vojna i ekonomska prevlast nevjernicima, to trenutno stanje, to je izuzetno stanje, to je izuzetna situacija, što umet se odalje odvjeri. Ovo je opomena. Allah hoće nevjernike u zabludu da odvede, da ih održi u zabludu. Kako? tako što ih dadne da dok objeđuju, da su u prednosti. Želi da ih obmane Allah da bi zaslužili najveću kaznu. Želi Allah da ovaj umet kazni zbog njegovog grijeha, zbog njihovih grijeha, zbog grijeha koji ljudi čine. Želi Allah ovaj umet da opomeni. Želi Allah da vidi one koji će ustati one najhrabrije, najrazboritije, najodlučnije, najčvršće u dinu, to Allah želi, da oni ustanu, da dignu svoj glas, da se bore, to Allah želi. Zato stvara takve situacije. Nije to ovo što je trenutno stanje, nije stanje zbog Allahove nemoći ili neznanja o tome šta se dešava, nego iz duboke mudrosti. I ne smije se vjerovati. I ružno tako mišljenje o Allahu ima. Da će Allah za da istina bude poražena. Da ne istina pobjedi. Da će Allah da da nosioci istine budu poniženi. A da uzdigne nosioce vratila i laži. Oni koji ovako mišljenje imaju. Oni često svog mišljenja o Allahu nisu ni svjesni tako mi Allaha. Svi oni koji idu krivi putem i zapadaju velike grijehe i širk i kuhom, oni zapravo žele da izađu iz ove situacije, jel tako? Ali imaju ružno mišljenje o Allahu. Svi oni imaju ružno mišljenje o Allahu. Jer da nemaju, držali bi se onoga što Allah naredi. Klode se ono što Allah zabrani. I na Allaha se oslanjali ne bi je bilo brije. Ne bi smatrali mudrost da je mudro činiti velike grijehe ili mali kufr, kako oni kažu. Nije to mudro. Ni mali kufr nije mudro činiti. Nikakve grijehe nije mudro činiti. Ne bi to smatrali mudrošću i svojom dovitljivošću. Nego je to ružno mišljenje o Allahu. A zamisli se, brate, pa kakva ti je sežda tu koju činiš Allahu, a tako mišljenje o njemu imaš? kakav je tvoj ibadet, kakvo je tvoje, tvoje stojanje pred Allahom u namazu, u ibadetu, a tako mišljenje o Allahu imaš, da će Allah ostavi, da će Allah prepustiti, da će ako padneš kao žrtva u ovoj borbi, tvoja žrtva biti uzaludna. Kako je to mišljenje o Allahu? I kako je to, taj, taj tvoj ibadet, kakav je tvoj ibadet? I kakva je ta tvoja sežda? I kakva je ta tvoja dova? Kome se obraćaš? kad Allaha tako doživljavaš i sumnjaš u njegove obećanja i njegove tvrdnje. To su poruke. Poruke za nas. Da mi se klonimo takvih razmišljanja i da čvrsto vjerujemo u Allaha, njegove obećanja. Da imamo najljepše mišljenje o Allahu. I da onda Allaha doživljavamo iskreno, sa slašću u svojim ibadetima, u svojim stojanjima pred Allahom, u svojim seždama, u svojim domama. Da osjetimo da je Allah stvarnost tu najbliža nama. Stvarnost koja je najbliža u nas tu. Svojim znanjem i svojom moći i da je Allah najmilostiviji da se najbrže odaziva našim domom i da je on najbolji zaštitnik i najbolji pomagač i da njemu vježimo da on upućuje i da od njega uputu tražimo u ovim bračnim vremenima i ovim smutnjama i sitnama i ovim zabludama koje se množe svaki dan. Molim Allah stano tada da nas uputi u Govora ima još, ako bude prilike uz Allahovu pomoć da pomenut ćemo šta još je bitno. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam otvori pogled. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da nas učini razbore, da nas učini sljeđeni smo istini, da nas sačuva svaki zavod. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne na istini, da nas učvrsti na istini. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti naše korake. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svih pogrešnih postupaka molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od mušrika i nevjeri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od munatika i novaka. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od pakosti koja je očita i izlazi iz usta raznih mutiva i njihovi podvala i njihove ljagi i njihovi potvora molim Allah subhanahu wa da nas od toga srču i da sve ono što rade želeći nam od zla vrati na njih. A mi znamo zašto to oni rade. I mušnici i nevjeri. I lice vjeri i munafici. I novotari i fati. Svi zajedno. Mi znamo zašto to rade. Vola je zaluna i ufakirunikom. Hatta je rusukum antinikom. Ili se pa'amu neprestano će se protiv vas boriti. Sve dok da vas od vaše vjere ne odbrate, ako budu mogli. E to je njihov cilj, da nas od naše vjere odbrate. A ja Allaha molim, ja Allahu da ovu da nas u našoj vjeri odbrate. I da nas iskrenim mu'minima u ovoj vjeri pomogu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas u našoj vjeri učvrti da nas učini pravedni, da nas učini upućeni, da nas učini razvoj. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam podari razboritost i upućenost. Allaha molim da nam pomogne protiv naših neprijatelja. Od mjestnih i lokalnih taguta i naših neprijatelja iz šire okolina. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam pomogne protiv taguta u ovoj zemlji. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od zla koji nam priželjkuju taguti u ovoj zemlji. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih na čim rukama će on svoju vjeru uzdignuti. I Allahov šerijat, on svoj šerijat i zakon na ovoj zemlji i pravdu uspostavlja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini pretećom u svakom hajru, pretećama u pravdu, pretećama u takvalu, pretećama na uputu, Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini primjerom za kojim će se ovaj narod povesti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj narod uputi našim srbom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj narod koji je daleko za lutav uputi našim srbom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi ovaj narod i da ovaj narod zaista u ovom putu vidi jedini izvan. Pa da se ovog puta prihvati. I da slijedi Allahu i uputu njegovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam sa srca. Volim Allah subhanahu wa da pomogne na našu braću mužajde koji se bori na Allahu. Volim Allah subhanahu wa da pomogne na braću mužajde koji se bori na Allahu. Volim Allah subhanahu wa da obrza svoju pomoć u povijesti. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da ujedi njihove časove. Volim Allah subhanahu wa da uči njihove hitce precizne i ubitačne. Volim Allah subhanahu wa da obrza svoju pomoć u povijesti. Volim Allah subhanahu wa da počasti vođe džihada pobjedu. Molim Allah subhanahu Tala ta'ala da počasti vođe džihada pobjedom, koju će dočekati i vidjeti svojim očima. Molim Allah subhanahu wa da oni koji na ovom putu padnu budu kod Allah subhanahu Tala ta'ala šehid i da im Allah subhanahu Tala podari firdev. Kako je Allah subhanahu Tala obećao, a mi u Allahu obećanja čvrsto vjerujemo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti i da nas učini borcima na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini učini borcima na Allahovom putu. Da nas učini od onih koji će uspostaviti Allahov red. A boriti se protiv nereda koji su uspostavili ta god, može ti i nevjeri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini to odi spasi u džahnemu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da prijeđe preko ružnih postupaka naša. Da nam naše grehe oprostite Allaha volim da nam naše sramote srce. Allaha volim da nam naše sramote srce. Gospodaru, takvi nam je sramote. Prijeđi preko ružnih postupaka naših. U džennet nas uvedi. Spasi nas od džehennetske vaše.